Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Imamo još jedan hadis u tom kontekstu. Tako, još, još jedan hadis, a to je 142. hadis. Hadithani warbaun ba'd al-mi'a an ummi Atiyah Nusaybet al-Ansariyya radijallahu anha qalet od umu Atiyye Sari, kje se prenosi da je rekla Emerana, kaže ta'ani nebija sallallahu, nebija sallallahu alim sallam, misli na vjerovjesnika sallallahu alim sallam, kaže naredio nam je, en nuhriđa fil idejni el avatiqa wa il huduri. Naredio nam je vjerovjesnik sallallahu alim sallam, da izvedemo na, za Bajram, idejni, znači na dva Bajrama, kurbanski i ramazanski, El avatik i davatil hudur. Avatik, ovdje se misli na djevojke koje su tek postale punoljetne. Na mlađe djevojke. Avatik. O davatil hudur, davatil hudur, u stvari misli se na, na žene, davatil hudur, misli se na žene koje, u stvari, na djevojke bikre, <clears throat> djevice, koji je živio u posebno dijelu kući, devata hudur, hudur misli se, znači ovdje hidr, to je prekrivač, znači prije su žene, te e, djevojke koje su neudate, ako bi neko došao i posebno bio kuće ima koji, koji bi se e, platnom izdvojio i podijelio kao neki vid pregrade i sobice gdje bi tu borale e, te djevojke sklonile se da ne vidi neko ko dođe. Nisu se toliko pokazivali u nisu izlazile. Nije kao danas ono da žena bude lađa. velađa. Dača znači, koja stalno izlazi, ulazi izlazi iz kuće. Vazda, tam van, tam van, tam van. Non stop je napred, svako živ je zna. U prije vidno je zamislio kod muslimana. Djevojke e, koje se ne udaju, žene koje nisu udate i kad se uda, naravno da budu pod, pod patronatom muža, Ali prije udaje, znači, ovaj, nepoznate, ne znam, čak, čak ne neki koji se ne zna da imaju uopšte. Da neko koji je bio kod njih da imaju čirku nisu bile one koje stalno izlazi, koji čitava mahala zna. Još danas su žene otkrivene, djevojke otkrivene, pa zna se kako izgleda i kakva je. Prije se to uopće nije, znalo. I ovo, što spominje ovdje, znači da su, i takve žene izvođene, znači to je, neka posebnost. Da su čak žene koje su bile davatelj hudur, koje borave u takvim mjestima, znači nepoznati su javnosti, ne izlaze u javnost, ne miješaju se s ljudima. osnova je žene da se ne miješa sa muškarcima, strancima. U nastavku hadisa. Wa amara al-huyada an ya'tazilna al muslimin. I naredio je ženama koji su u stanju hajza kaže an ya'tazilna al muslimin da se budu na odvojenom dijelu, da se odvoje od musalle muslimana, jer su muslimani izašli da klanjaju, da iza, kada izađe klanjaju Bajram namaz, klanjaju na musalli, nisu klanjaju mešid, kao danas. U drugom lafsu, tekstu hadisa je došlo fi lafsin kunna nu'meru en uh, nahruđe jome idi, kad bilo nam je naređeno da izađemo za Bajram. Znači, bilo naređeno da izađu, da, izađu da se, da se klanja Bajram. Hata nuhriđel bikre min hidriha. Čak kaže da smo izvodili bikru, djevicu, djevojku, min hidriha, i znači tog skrivenog dijela sobe gdje ona boravi uglavnom. I bude skrivena od javnosti. Hata nuhriđel hujada. I kaže, čak i da izvedemo kaže, žene u stanju hajza. Šta će žena u stanju hajza kada ne može klanjati uopšte? Šta će ona na, na bajram namazu? Kaže, feju kebirne bi tekbirihim. Pojašnjava tu upacu. Sve su ovi izašli, i djevojke bikre, i žene u stanju hajza, koji ne klanjaju. Ju kebirne bi tekbirihim. Pa vi one donose tekbire sa tekbirom muslimana. Kojim tekbirom? Pa oni propisani tekbiri prije Bajram namaza koji se uči. Nije pošto se uči u džematski i organizovano, nego svako za sebe. jed une bi duahim. I da dove sa dovama muslimana. Što znači da je propisano za Bajram da se dovi, da onaj koji drži hudbu, koji, ima, koji drži, koji se obraća muslimanima, drži vaz, znači eh, da dovi u, u, u tom obraćanju. Kaže, jer žune berekete I nadaju se, kaže, bereketu tog dana. O tuhratehu i čistoći, njegove čistoće u smislu čišćenja od grijeha. Znači, sam izlazak time čisti se od grijeha. Ima bereket u tom danu. Žene, znači, naređeno ženama da izlazi, porodca skoro čitava da izađe, da bi osjetile bereket tog dana. <clears throat> Opće značenje ovog hadisa je to da bi poslanik sallallahu alejhi znači za, za ramazanski i kurbanski bajram što su naravno posebni dan kod muslimana, to su takozvana dva praznika, dva dana u kojima se muslimani veseli za izvršavanje ruknova islama, da su to dani u kojima se treba da se e, ispolje e, obilježja islama, zajedničko, zajedničko kupljanje, gdje se pokaže bratstvo muslimana u njihovom okupljanju zajedničkom i njihovo jedinstvo, njihova čvrstina, safa, Znači kada se na nekom mjestu, u nekoj sredini, na jednom mjestu okupi velika skupina muslimana, to ukazuje njihovo jedinstvo, njihovu snagu, na njihovu bliskost, bliskost njihovih srca, e, da se u stvari na ispravnom uvjerenju, na kidi, da je to ono što je okuplja čini, e, i čini jednim tijelom. E, time se iskazuje i, i želja i nastojanje za pomaganje islama i muslimana, uzizanje Allahove riječi, jer se tu veliča Allah Želešanu. Tanja e, e, veram namaza i jest zbog toga, zbog i zikrila, zbog uspostavljanja veličanja Allah Želešanu, spominjanja Allah Želešanu, iskazivanja obilježja ove vjeri. A sve to imamo znači, na takvom jednom skupu gdje se okupi e, svi spomenuti, kao što je došlo u hadisu. I da takvom trenutku Allah Želešanu spušta svoj bereket na njih i da, da, ih, e, da time e, obuhvata rahmet od Allaha Đelešanu. A onda zanimljiva stvar, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam ovaj, da, da je postakao, znači da je naredio ovom hadisu, da se, da se izvedu, da izađu i djevojke. Znači djevojke, djevice koje inače se kriju od javnosti u svojim posljednim prostorijama. Žene koje su u stanju hajza, Znači to, su, to dođe kao nešto dodatno, neki dodatni izuzetak u odnosu na, e, na, druge, na druge dane. E, a, također došlo u hadisu da one budu, da žene budu odvojene daleko od muslimana, od ostalih klanjača, ne budu zajedno. Ali da treba i da prisustvuju hajru i dovi muslimana. I da, ih, e, i da, i da njih, znači da njih, ovaj, da, da im se desi, da ih zadesi da Allah šan spusti svoju milost svoj bereket. A naravno, nema sumnje da je svako od muslimana potreban da ima potrebe za Allahovom milošću, za Allahovom bereketom, Allahovim zadovoljstvom. To je uglavnom je opće značenje u hadisa. Što se tiče ovih mesela ovdje koje, su došle, znači glavna mesela na, osnovu ovog hadisa je e, razilaže učenjaka oko toga, oko propisa, oko propisa klanjanja Bajram namaza. Pa po tom pitanju imamo tri poznata stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je da je klanjanje barem namaza fard kifaje. Na tom i e, ambelijski mezeb imam Ahmed u svom poznatom stavu unutar mezeba je na tom stavu. Što znači, ako ga obavi skupina muslimana, klanja Bajram namaz, pa spada odgovornost sa ostalim muslimana. Znači, nije fardaj, ne mora svaki musliman ići klanja Bajram namaz. Drugi stav učenjaka, ono o čemu su Malikije i Šafije, Malikijski i šafijski mezir, da je to potvrđen sunet, da je klanjanje barana nazva potvrđen sunet, znači nije vađib. A i po prvom stavu nije, nije far dan, znači nije vađib, to ga obavlja za svakom pojedincu. Treći stav učenjaka, a to je na čemu su Hanefije, odnosno Ebu Hanif, a to je revati mama Ahmeta ovaj sad izabra še islamske teme, a to je da klanja Bajram namaza fard ajn, stroga obaveza, poput vitakata namaza. Znači, to je na, na tom, na tom su Hanefije, rivajet imama Ahmeda i izabra še islamske teme. Znači, da klanja Bajram namaza fard ajn, stroga obaveza kao i pit, kao i pit vakata. Šta je njima dokaz koji kažu da je fard ain? Krenut ćemo s argumentima od trećeg mišljenja. Onda dokazuju s nekim općim dokazima, a to je recimo kuranski ajet suri Keuthar, fasalli rabbika wan har. Kaže Allah šanu naredio da se klanja, klanja svome gospodaru i kolji kurban. Znači prije klanja kurbana naređeno se klanja namaz. Taj namaz koji se klanja prije klanja kurbana je, kažu bajrav namaz. Pa je došao narev da se klanja. Narodno dokazivanje svojim je upitno, ali time dokazuju Drugi dokaz je sura, sura Al-Ala kad afleha men te zeka wa sme rabbihi fesalla Uspio onaj ko se očisti, e, ispomine ime svoga, gospodara i klanja. E, pojenta je ovdje da neki mu fesiri u jednom i drugom ajetu smatraju da se ajeti odnose, na, kad spominje, spominje klanjanje, da se odnosi na Bajram namaz. Znači, e, dokazuju znači, sa kuranskim ajetom e, e, na osnovu tefsira nekih učenjaka, ta dva ajeta gdje se, gdje se naređuje klanja namaza. Drugi dokaz im je to što je poslanik sallallahu sada naredio, na u hadisu koji smo malo prije spomenuli, da se naredi ženama koje su djevice, koji inače borave u kući, da izađu na musallu da klanje Bajram da prisustvuju, oni koji mogu klanje klanjati, a oni koji ne mogu da prisustvuju, prisustvuju dovi muslimana. A sama ta naredba da one izađu, ukazuju stvari da ne bi, ne bi na redu, da nije nešto što je obaveza, što je veliko, što je krupno. Ta naredba da one izađu ukazuje da je važno. I ustrajavanje na tome i poslanik i njegovih halifa također ukazuje da je važno to su argumenti oni koji kažu da je znači na čemu se reklo Hanefije, ima Mahmed i Uh, Imam Ahmed kaže da je fard kifaje, na osnovu toga kaže što e, za Bajram namaz nije propisano učenje nije zana ni kameta. Kaže da je bilo propisano, e, da je propisano učenje zana i kamete onda bi, znači, time očeo Zana, svi muslimani da dođu klanjati. Pošto nema je zana, znači nije naređeno svim muslimani da dođu klanjati. pojedinačno svakom muslimanu, nego da je fard Za razliku od pet vakata namaza. To možemo već neko indirektno dokazivanje. Također dokazuje se hadisa, poznatom hadisa od, od Motefku Nalih, od Beduina Arabija, koji je, kada je pitao poslanika sallallahu Selem, je li istina da je naredio pet vakata u dani i noći, e, Allahu amera bihada da je naredio to, kaže, jest, naredio pet vakata namaza u dani i noći, kažu e, u tom hadisu je spomenuto da je pitao o, taj bedun poslanika za hel aleje gajru hunne da li ima, da se obaveza zaklanjam neke druge namaze mimo tih pa je poslanik sallallahu alejhi rekao la illa anta tawa ne osim da dobro dobrovoljno klanjaš pa kažu jel svi namazi mimo pet vakata namaza ni, nisu na stepenu fardajna znači nije fardajn nego može biti samo fard kifaje a ima maliki i Šafija u svom stavu koji kaže da je potvrđeni sunet, također dokazuju, također dokazuju sa hadisom Beduina. U tom hadisu je došlo da je klanjanje Svi namaza mimo e, pet vakata namaza, da je da je tetavu, kada je upitao poslanik da je gajru da li nam je dobro neki drugi namaz mimo pet vakata namaza, odgovorim ila, la ila en ne osim da dobro ono klanjaš. Tako znači da imamo tri stava, stava učenjaka sa ovim dokazima. E, oni koji dokazuju da je, da je vađiv, on odgovara na hadis o Beduin, pa kaže jel, u hadisu Beduinu, e, gdje spominje Beduin da je pitao poslanika sallallahu Lanselem, e, on je pitao, kaže, e, on je pitao zanegirano je da je obaveza klanjati, da je vađiv klanjati druge namaze, e, na njegovo pitanje, ako pitao e, kod namaz koji se klanja u danu i noći, svaki dan, svaku noću pet vakata namaza. To mu je zanegirano. A nije, kaže, zanegirano jel, da, da može biti neki drugi namaz koji se ponavlja u godini jednom ili dva put, da bude važno. Što je naravno jel, ovaj, upitno to njihovo odgovaranje, ali na taj način odgovaraju. I e, sam bi temi nagljenje ovom stavu na osnovu toga što došlo u ovom hadisu kako došlo, da je poslanik sad naredio ženama da, ženama da izađu na, na, na, na, na Bajram namaz sama naravno da one izađu ukazuju, ukazuje da je namaz, znači da je obavezna, da je fardajn. Jer ne bi naredio ženama da nije fardajn. Jer znači drugi namazi nisu obavezni ženama se klanjati. Jedan drugi namaz. A ovaj se ne se klanja. Pa to, kaže, to ukazuje da je, da je klanjati, da je fardajn svakom pojedincu. Čak i ženama. Dobro. Adis ukazuje na, na sljedeći, znači, uh, Poslovnicu u učenjaka. Hadis ukazuje, Allah za najbolje bliži je stav ovo ili da je farki faj, ili da je potvrđen sunet, a ne da je vađib. Dok spominjete argumenta, <clears throat> uglavnom hadis ukazuje na sljedeće. Hadis ovaj ukazuje da je važi, da je vađib planeti Bajram namaz, znači se dokazuje da je vađib planeti Bajram namaz čak i ženama po vanjskoj načinu hadisa. Naravno, pod da žene ne izađu otkrivene, da ne izađu nenamirsane kao što su u drugim hadisma. <clears throat> Druga skupina činjaka smatra, znači, iako u hadisu došla naredba, da ta naredba se spušta na stepen istih baba po pitanju žena, a ne da je vađa, ne da su griješne ako ne izađu. Jer je u stvari došla naredba u smislu posticanja. Ovo je emr haddi ili haddi. Naredba posticanja, a ne naredba vuđuba. Naravno se, odnosno sad kako se razilaže tumačenje to. Vidite šta se zaključuje iz hadisa u hadisu kaže također došlo, kaže, e, spominješ napisao Vla Besan, da je ženi u stanju hajza da se kloni mešid, ulazak u mešid, kako ne bi ispaljeno mešid. Naravno, prigovor ovdje njegovom dokazivanju tome, uopće oni nisu izlazili u mešid, oni su izlazili na salu, Kako može spominjati da je mešid, a oni na salu. A poznato da sa ovim dokazom dokazuju oni koji smatraju da je, da je ženama zabranjeno u stanju hajde za u mešćinu. Jer kada je došlo je za vrijeme ovaj, hadisa koji naređen da izađu na musallu, da ja te zirne musalla muslimina. Da, se, da budu odvojene od musalli gdje tanje muslimana, Žena u stanju hajde. Prvo, znači, to nije mešit, a druga stvar, naravno da će biti odvojene. Po, stanju hajde, šta će se pomičati, ljudima će zajedno u stanju hajde. Na pošto tu sad da treba neka posebna narodna to podrazumijeva, da će im reći da, da žene ne klanjaju pošto da bude odvojeno. Tako da ovaj dokaz, znači on je upitan sa strane toga, da sad dokazuje da je ženama da u stanju hajde da uđu u mešćit. Prvo nije riječ u mešćit uopšte, nije riječ u musalli, a druga stvar šta će druga u stanju hajde, nek treba da bude odvojene od, od, od klanjača. Da, uglavnom, po pitanju tog žene da u stanju hajde da li smije ući, mešćit ne smije, sad sada smije ući, jer nema redosno dokaza. Oni hadisa što ima, slabost ima u hadisima, u tom doći na Lugma nama tih hadisa. A imam hadis koji ukazuje da je poslanik sel naredio a iši radijela Hanna da donese iz Mešida uh, seđadu kaljačicu. Pa je ona rekla, ovo znaš ja sam stanju, hajde imam hajsu. Pa on mu rekao, kaže, lejse, lejse hajda toki ti jediki, nije ti tvoj hajde na ruci. I ona odšla uzio? Šta hoće da kaže? Znači niti prljavština na ruci. Jasno, niti da uđeš, ona ušla i nije. A onda ovi dvare kaže, to je, to je sam izuzetak, to je prolazak. Smiješ proći, ući, ali ne smiješ ući boraviti. Uglavnom ispravno sada, znači, nema, nema jasnog dokaza da je, da je zabranjeno, a čak imamo hadis, u hadis smo tepku na li. imam hadis u kojoj došlo da je crnkinja čistila nikad sam sa da je borala borala mešu ili čistila. Ako ona borala mešu ili čistila. Jer ona poslije bila umrla. Pa je to poslanik gdje je ona pa je klanio dženazu. Posebno ona nazad. Ako je bilo u meši da ona bila žena, naravno da je imala hajz. Nije, do, nije bilo došlo naređeno da ona je čista meša, bilo naređeno da kad dođe hajz ne smije biti. Dobro, ko je čistio kad ona smila ući u mešu stanje hajz? I 70 dana, ko je dolazio se nije čistio. Pa da nije neko čistio uopšte. Uglavnom, sa tim matizom znači, da je ona neminovno morala imati hajz da bila ugorala u nešto, da je čistila nešto. Dobro, to je tema za sebe druča, znači, da dobro. drugom prilikom. Ono, e, također ovaj hadis ukazuje da musalla, gdje se klanja uh, Bajram namaz, da ona ima, da ona ima propis mešćida. To dokazuje ovdje, to spominje ovdje Abdullah i ovo je upitno, jel? Zašto upitno? Zato što, znači, poznate razredno učenjaka, da li je musalla ima status mešida, u smislu, ti odiš na musallu, da li je zaklanjaš ti tijetu mešid? Da li je propisan, pardon. Da li je propisan ti tijetu Da li musalla ima status mešida? musalla se može nazvati svako mjesto koje je privremeno mjesto za klanjanje. Musalla, mjesto gdje se klanja. Musalla znači mjesto gdje se klanja. To su svi ova mjesta, svi mešidi koji nisu uvakupljeni ili ne u vakuf neki određeni organizaciji, nego dati Allahu Želešanu da proglasi da je to mešće Sve što nije vakuf, smatra se musallom. Pa makar se od 10, 15, 20, 30 godina, to smatra musallom. E sad se to vraća na taj propis. Da li u to, ako je to musalla, ovaj, da li je tu propisano ono što vazi za mešćide? I od, prop, i od zabranjeni i, i od propisanih stvari. Oko toga ima veliko razilaženje i skupina učenjaka na tome da znači, većina stvari koje važe za mešćide ne važi za musallu jer to mjesto privremeno mjesto za klanje, ne, ne, ne trajno, to vlasništvo nekog, nekog pojedinca, dok, je ono što su vakufi, pravi istinski vlasnik u vakufi je nalađa lišanu, iako je lišanu naravno vlasnik svega, ali kažem u prenesenom to znači kada se nešto vakufi, učenjaci dva stava oko toga, šta, čiji je vlasnik to što su vakufi, bez obzira znači, što to upravlja neka, neki vakufska direkcija, tako dalje, to je, to gledajući od strane papirologiji, a sa strane stvarno islamskog vlasti od poskupnog činjaka to prelazi u Allahovo vlasništvo, pod činjaka prelazi u vlasništvo muslimana, u vlasništvo svih muslimana. Jedno i drugo jel, ima slično ili isto značenje. Dobro. Uh, u hadisu, kaže, također hadis ukazuje da žena u stanju hajza, da nju nije zabranjeno, odnosno da nema smetnje da veliča Zikkri, zikri, da veliča Allah i da, i da dovi, jer spomenuto da pisu dovi muslimana. To je uglavnom ovo najbitnije što je spomenuto ovdje vezano za ovaj hadis. Više nam nema hadisa koji su vezani za Bajram namaz. Nakon sljedećeg pogleda dođe Babu ili Kusuf, poglavlje o namazu zbog e, povodom pomračenja pomračenja sunca ili mjeseca. Abdullah sam je prije toga ovdje potpunio ovaj, jedan dio gdje spominje tekbir fil aiden, spominje tekbiranje za, bajram, za dva bajrama. Znači, kada je propisano, kada nije popisano i tako dalje, po tom pitanju, znači najvjerodostojniji što je prenesu, to je preneseno od ashaba što se prenosi. Znači, nije to spomenuto, nije došlo spomenuto u u sada, da je to bila praksa poslanika, samo sad ne bi se to spominje od ashaba. Tako da nećemo u poglavlju znači to je onako dodatak pod od komentatora o S tim su došli u današnji pogled, subhanak Allahum ebu bihamdika, ašhadu la